cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stela un Anģela. Turpināsim lasīt stāstu par uzvarētāju Gideonu, kurš sakāva midiāniešus. Iepriekšējā reizē jau lasījām, kā viņam tur gāja ar atsevišķiem vīriem, kas atteicās dot viņam maizi, kā viņš eh, dzinās pakaļ diviem mediāņu ķēniņiem un sadalīja laupījumu, un mēģinājām arī saprast, kāpēc dažreiz, kur tiek tāda palīdzība prasīta tādā situācijā, Nu, karavīrs, karavadons ar maz karavīriem un visi tādi noslāpuši izauguši varētu tikt apteikt. Kā saduras eh, cilvēciska domāšana ar to, ko ir paredzējis Dievs un sapratām arī to, kā lai uzvarētu šādu cīņu, Dievam nav nepieciešams ļoti liels karaspēks, bet gan lai šis kārdarbības vadītājs uzticas viņam un viņa padomam. Un redzējām, ka ar Gideonu viss beidzās labi, ka viņš izpildīja arī šo savu solījumu dotu Penuēlas un Sihemas vīriem. Atgriežoties, viņš tomēr par viņu rīcību liks atbildēt, un tā arī notika. Zihems vīriem klājās nedaudz labāk dzīvi, viņi palika, dabūja tādas ciešanas, tika izvārtīti vai kaut kā citādā veidā viņiem lika sajust ērkšķus un daļus, bet nu, Penuēlas nocietinājums viņš nojauca un vīrus nokāva. Nu, varam atcerēties, ka arī Abi ķēniņi, Zebula un Calmūna, tika nogalināti. Un sākotnēji Gideons gan vēlējās, lai to izdara viņa pirmdzimtais dēls Jeters, bet nu zēns tomēr neizvilka zobenu, jo viņš baidījās, tāpēc, ka bija jauns. Tur nav pateikts, kāds īsti bija pamats šīm bailēm, bet tomēr tā arī pieņemt, ka šajā jaunietī ļoti tāda, kāpēc baidījās, varēja būt dzīva arī šī apziņa, ka tomēr nokaut, lai arī tie ir ienaidnieka madoņi, ka nokaut ir pretdabiski. Kā viņā iespējams, ka šis eh, instinkts šī sirdsapziņa bija ļoti dzīva, un viņš šo vecajā derībā ļoti pierasto akciju nevarēja veikt. Varbūt mēs arī to varēsim dzirdēt 9. nodaļā jau. Jā. Pa tiem dēliem. Jā, pa dēliem tur mēs dzirdēsim tālāk, kas notika ar tiem dēliem. Jo šodien mēs jau lasām, kā tur notiek tālāk ar Gideonu, ka viņam ir zalīts kara laupījums, to jau mēs sapratām. Un Latvijas Bībeles biedrības tulkojumā turpat tām sadaļām ir tādi kā nelieli virsraksti, un tas, par ko mēs tālāk runāsim, pat tiek nosaukts par Gideona atkrišanu. Nu, kā tad tā viņš dieva vadībā uzvarēja un pēkšņi runa par atkrišanu? Kur viņš atkrita un kā viņš atkrita? Kā tas īsti izskatījās? nedaudz, laikam tam pat pieskārāmies, ka viņš kaut gan atteicās kļūt par ķēniņu, ka, uh, nevēlējās valdīt par uh, izredzēto tautu un pat 23. panta 8. nodaļā viņš tiem atbildēja, tiem, kas gribēja, lai Gideons ir ķēniņš, viņš un viņa dēls un tava dēla dēls. Tātad šie cilvēki, kurus viņš vadīja, kuru dēļ viņš cīnījās un atpestīja no midiāniešiem, pat vēlējās, lai rastos tāds karaļa nams, karaļa dinastija. Gideons pateica, nē, tas kungs ir jūsu ķēniņš. Bet tomēr 24. pantā mēs lasām, un nav īsti pateikts, kāpēc. Es tomēr kaut ko lūkšu no jums, dodiet man ik viens savu gredzenu no savu laupījumu. To mēs minējām un pie tam konstatējām, ka Krievu tulkojumā var saprast, un ka pēc tādas bibliskas tradīcijas, ka tie nav gradzeni, ko velk uz pirksta, bet tauskari. Jo tajās kultūrās rieza reizēm nesāt auskars vīriešiem bija normāli zolīti un cienīgi. Tātad smuki zelta auskari. Dodiet man ik vienu savu gradzenu no savu laupījumu, jo tie valkāja zelta gradzenu, tāpēc, ka bija izmēlieši. Viņa atbildēja, labprāt, mēs dosim. Un šis laupījums tiek savākts un ir ļoti apjomīgs. Šo pieprasīto zelta gradzenu svars bija 1700 zelta seķeņu, neieskaitot mazos mēnešus un auskars un purpura tērpus. Tātad visas šīs ķēdes un uh, kakla ķēdes kamieļiem un tajā laikā izgraznot zirgu, kamieli, ēzeli, ja cilvēks bija izciltīgs un turīgs, tas bija – Tāpat kā mūsdienās dārga un dārgakmeņiem rotāta mašīna, kādas nereti ir Arābu valstīs, kur arī tas braucamais ir izrotāts visos iespējamos veidos. Toreiz to darīja kamieļi. Nu, Gideons to viss ir savācis, tas viņam piešķirts. Un ko tad viņš dara? Gideons no tā darināja dārgu efodu. Viņš to novieto Jofrā savā pilsētā. Viss Izraels ar to piekopa tur elku kalpību, un tas Gideonam un viņa namam kļuva par slazda valgu. Tātad tā efoda darināšana kļuva par tādu kā valgu, kas aizvilka izrēliešus elku kalpībā, citu dievu pielūkšanā. Nu jā, un jā. arī jau e, iepriekš to, ko tu lasīji, jā, par jā. to, ka viņš palūdza to zeltu sev, jā? Jā, jā tad jau ir tāds uzskats, kā arī pats Gedeons atteicās no tā, ka viņš nevēlās būt ķēniņš. Viņš pateica visai tautai, ka jums ir viens ķēniņš, tas ir Dievs. Ja? Bet tomēr jā. Jā, viņš <laughs> uzvedās kā ķēniņš, ja? ka viņam vajag tomēr to zeltu. Un, šeit mēs arī varētu izlasīt no 1. Pētera vēstules. Ja? N, 1. E, Pētera vēstules 5. E, nodaļas. Es mudinu e, presbiterus jūsu vidū, pats arī būdams presbiters un Kristus ciešanu liecinieks un līdzdalībnieks, tai nakamības godībai, kas atklāsies. Paraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto ganāmpulku, nevis – piespiedu kārtā, bet labprātīgi pēc dieva gribas, nec ar negodīgas peļņas dzīti, bet no visas sirds, un nekļūstiet kakla kungi par jums piešķirto manta, mantojumu, bet esiet par piemēru, piemēru ganam pulkam. Šeit arī par to, ka tomēr arī par to Eh, darg, dārgakmeņiem, kuru viņš vēlēja savākt no visiem. Jā, jā par tām dārglietām. Un, un arī uh, var lasīt, kad nu Kristus ir cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka. Un atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas – Pietiek, kā pagājušā laikā jūs dzīvojat pēc savas pagānu gribas, nododoties izlaidībai, kārībām, pārmērīgai vīna <clears throat> dzeršanai, dzīrošanai, žūpošanai un nepiedienīgai elku pielūkšanai. Tagad pagāni brīnās un zākājās, ka jūs nedzinieties līdzi tajās pašās izlaidīgajās baudās. Paldies! Šeit ir divi tādi fragmenti, kas ļauj saprast, kas tad uh, notika ar Gideonu un ko viņš izdarīja. Eh, iepriekšējā fragmentā Pētera vēstulē turpat ir minēts, ka viņš ir presbiteris, un tas mūs aizved padomāt par to, ko tad īsti Gideons izdarīja. Jā, to zeltu viņš paņēma, un tas eh, ļauj mums saprast arī paralēlismu ar izceļošanas grāmatu 32, 23, kur arī tiek eh, zelts vākts. Un priekš kā? Kad tauta redzēja, ka Mozus kavējas nokāp no kalna, tā sapulcējies pie Ārona un sacīja: Celies un darini mums kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā. Jo mēs nezinām, kas ar šo mūzu, šo vīru, kas izved mūs no Eģiptes zemes, ir noticis. Tad Ārons tiem atbildēja, noplēsiet zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs un atnesiet tos man. Tad visa tauta noplēsa zelta auskarus, kas bija to ausīs, un atnes tos Āronam. Tad viņš tos paņēma un no viņa rokām zīmēja ar zīmuli un no tiem izlēja teļa tēlu. Tad tie teica, šis ir tavs dievs Izraēla, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Tad šeit mēs redzam šajā izceļošanas grāmatas tekstā, ka tie zelta auskari, nu tādi paši, kā ir vācis arī tas Gideons, ir savākti, lai tiešā veidā iztaisītu elku, zelta teļu, un zelta teļu mēs varam saistīt pat līdz mūsu dienām tieši ar paļaušanos uz materiālu bagātību, uz materiālu nodrošināšanu. Bet Gideons var teikt, ka izdarīja pat vēl smalkāk. Jā, Viņ, jā viņš nobalansēja starp to garīgo un materiālo, jo der paskatīties, kas tad tas efods īsti ir. Jo efods arī ir minēts izceļošanas grāmatā 28. nodaļā un varam lasīt – no 15. panta un izgatavo arī tiesneša krošu zīmi, meistarisku darbu, kā efodu taisi to. No zelta, zila, purpura, sarkana, purpura, karmezīna, šķetināta smalku dzīvu audumu. Tam jābūt četrstūrim, divkārši saliktam. Sprīdi garumā un sprīdi platumā un iedarina tajā četras rindas dārgakmeņi. Pirmā rindā, lai ir rubīna topās smaragds, bet otrā rindā Tirkijas Safijas un Dimants. Trešā rindā Iecīns, Ahāts un Almetists, un ceturtajā rindā Berils, Oniks un Jaspis. Tātad kopā 12 pēc Izraēla ciltīm. Un tas efods ir augstā priestera apģērba piedarums. Tātad Gideons it kā Un, uh, Atdarina augsto priesteri. Un tad sanāk, ka jā. efodam bija vēl tāds. Jā, uh, jā. Un uh, virs efoda bija kabatiņas. Tur rims, rims, rims kurš uh, pasaka, pareģot dievu, ne pareģo, bet pasaka, uh, kad uh, uzdots uh, dievam jautājums, uh, kā darboties, kā no, darīt. Padomu, viņš kā darīt. vai urims, vai tumims. Jā, un tur ir tā lieta, ka... Apgaismojās tā. Ka tieši... Pilts paliek, jā. Paliek šī apgaismība un ka... Uh, Acīm redzot, Gideons gribēja šeit izveidot kaut ko līdzīgu. Jā, pa pareģošanas. Pareģošanas vietu. Kur, vēl... kur nevajag uh, būt attiecībās ar Dievu, Jā, bet, bet to tas... tikai pienāc un jautā. Jā, nu tagad kā man <laughs> labāk, tā vai tā? Un šeit uzreiz atbildi varētu būt priekšā. Jā, un ka viņš gribēja izveidot tādu kā konkurējušu svētvietu, ar šīlo, kur atradās saiešanas telts, un derības šķirsts. Bet interesanti arī to, ka mēs varam atcerēties, ka viņi sveceļoja arī, kā mēs sveceļojam jā, uz Agloni, jā, jā. viņi sveceļoja uz Šilo, jā, un e, no visām pilsētām gāja. Jā. Un uh, Gideons uzskatīja, ka kāpēc jāiet tagad uz uh, vienoto vietu, Jo, viņš tā, jā, savu, <laughs> savu vietu, kur var arī uz to vietu neaiziet un pienest arī upurus šeit, pie Foda. Jā, un tas ir tāda ļoti uh, smalka un bīstama lieta. Un tā ir Ofra, Gideona pilsēta, abi ezerieši Ofra, jo ir arī vēl viena Benjāmiņa pilsēta, kas atrodas mūsdienu Palestīnas teritorijā bijusi – Šī ir Manasas pilsēta apmēram 10 km dienvidrietumiem no Sihemas. Vai tas bija tikai efots vai pilns priester darbs, nu par to joprojām e, ekseģēti nav vienas prātis, un minējām jau to urīmu un tumīmu, un iespējams, ka šeit tiešām kaut kas līdzīgs bija – varbūt ne tieši um, urīms un tumīms, bet tā sauktie terafīmi, kurus, kuri bija tā, tajās vietās, no kurienes izgāja Abrahams Mezopotāmijā, tādas kā mājas dievības, kuras, ja lasītu mēs radīšanas grāmatas 31. nodaļu, arī Rahēle gribēja nu, savākt līdzi. Un, cīm redzot, Gideons vēlējās šādu uh, vietu iekārtot, kur viss notiek, īpašu tādu uh, attiecību dievu nav. Tur ir izvietots šis efods, šis priestara tēva piedarums ar tiem terfīmiem, jeb urīm un tumīm, kā tas tur ir bijis īsti noformēts, uh, tiesneša grāmatā nav pateikts. Kaut gan uh, Šie terafimi ir minēti arī diezgan tādā negatīvā nozīmē, ja mēs paskatītos 1. samuēļa 15, varbūt izdosies arī atšķirt 1. samuēļa 15. Un kur, kas tad tur ir pie terafīmiem teikts, tā kā nebija tikai viena veida šādas, ja tā varētu teikt, iekārtas, kā saņemt šo padomu 15, 23. Mēs lasām. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga alku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš. Tur Samuēls šādi runā uz saulu, ka Dievs viņu jau ir atmetis. Arī šeit eh, no pirmā Samuēla grāmatā, Jā. kur uh, <clears throat> sa, uh, sauls uh, gribu saprast, kas ir vainīgs. Un Sauls teica kungam, Izraēla dievs, lem taisnību, un tika norādīti Jonatāns un Sauls, bet tauta izgāja sveikā. Tad Sauls teica, metiet lozi par mani un manu dēlu Jonatānu, un tika norādīts Jonatāns. Sauls teica Jonatāns, stāsti man, ko tu esi darījis, un Jonatāns viņam stāstīja, ar nojas galu, kas man bija rokā, es gan nobaudīju mazliet medus, vai tad man ir jāmirst. Paldies! Tā kā arī šeit ir šī lozēšana, kas nevienmēr bija kaut kas negatīvs, jo atcerēsimies pat eh, evaņģēlijus, ka arī vai pat tas ir apstuļu darbos. Apstuļu nu, darbos. Jā, jā apstuļu darbos. Jo evaņģēlijos par to nekas nav minēts, kā izvēl apstuli jūdas vietā. Arī ar to pašu lauzēšanu. Arī tur Dievs norāda uz konkrēto cilvēku. Tā kā it kā divējāda daba šai lietai, bet Gideona gadījumā tas tomēr ir vērtēts slikti. Un, kā jau mēs izlasījām to 27. pantu, Gideons no tā darināja dārgu efondu, tā tad ļoti iespaidīgs tas efonds bijis. Un, un eh, šeit es jā, varētu Izraels. vēl izlasīt par to efodu jā. un par uh, par eh, krūšu uzlikteni, ja, Jā. kurā uh, uzlikteni bija ielikt cūrījums un tumjums. Ja. Tas ir, eh, tas, ir, tas ir Levītu grāmatā. Jā, Mozus pieveda Āronu un viņa dēles un mazgāja tos ar ūdeni. Viņš deva tam svārku, sajoza viņu ar jostu, iegērba virs svārkos, deva viņam efodu un apjoza viņam ar izdomu darināto efoda jostu. Tā viņš tam aplika efodu. Viņš uzlika tam krūšu uzliktni un krūša uzliktni ielika urīmu un tumīmu. Viņš lika tam galvā turbānu un turbāna priekšpusē zelta galvas rotu, svēto kroni, kā kungs mūzum bija pavēlējis. Paldies! Kā, bet kas notiek šeit? iekopa elku kalpību. Un šis e, jēdziens atklājas, e, ir lietots divas reizes, jo kaut arī midiānieši bija pazemoti, miers bija 40 gadu, kamēr Gideons dzīvoja. Un tie 40 gadi tur atkārtojas ne reizi vien. Tas ir diezgan zīmīgs skaitlis, e, tūkstnesī tauta bija 40 gadus. Tas ir apmēram viena paudze, un šeit ir minēts – 20. Septītā nodaļa eh, pantā par šo elku kalpības piekopšanu un ir minēts arī tālāk. Ar to dzina maucību. <laughs> Viss Izraels jā. ar to dzina maucību. Tas kļūpa par slazdu Gideonam un viņa namam. Nu, arī 33. pantā. Tā kā tur tas it kā ir tāds mēģināts atrast kompromiss starp kalpošanu īstajam dievam un tomēr jau pielāgošanās kaut kam citam, bet 33. pantā, 8. nodaļā, kad Gideons jau ir aizgājis, eh, nogūlies pie tēviem, bet kad Gideons bija nomirs, tad Izraēla bērni noklīd uz neceļiem un netikli kalpoja bāliem un izveidoja bālberītu sev par dievu. Un šeit Anžela jau lasīja tādu ļoti skarbu tulkojumu, dzina maucību, un, ja lasām uh, eh, vakācijo svēto rakstu izdevumu poļu valodā, kur poliski ir tulkots no 16. gadsimta izdevums, tur ir lietots tāds ļoti it kā skan mūsdienu kontekstā pat tīri pieklājīgi, jo mūsdienās tas nekas briesmīgs neskaitās, pārkāpa laulību. Un šis teikums pārkāpa laulību, norāda uz to par šīm dziļajām dieva un izradzētās tautas attiecībām, ka tās ir kā laulība un vēl nesen mēs svētajā misē varējām dzirdēt la, lasījumu no Isaja grāmatas. Pārstāto jā, sievu, ja? Jā, un kad, kad sauks, nesauks vairs tevi atstātā, bet salaulātā, ja tu esi iepatikusies kungam. kungam jā. Tā kā bija arī šāds teksts, un šis tulkojums to ļauj ļoti labi saprast – Un, ja mēs atrodam šo izsēju grāmatu, 62. nodaļu, varam izlasīt, kā notiek, ja tauta atkal pievēršas kungam. Tevi vairs nesauks atstātā, nec tavu zemi tūkstnesis, bet tevi sauks, pie kā man labs prāts, un tavu zemi salauztā. Jo tam kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salauzta ar viņu. Jo kā jauneklis apracis ar jaunu, tā tavi bērni vienosies ar tevi. Un kā līga vainas priecājas par savu līgavu, tā tavs dievs priecāsies par tevi. Tā kā šāda veida, no šāda veida attiecībām atteicās izradzētā tauta, kad uh, eh, pielūdza šo efodu un to, kas cim redzot bija uh, tam klāt. Un interesanti, mēs eh, varas, varam atcerēties, ka sestajā vēl nodaļā mēs lasījām pa Gideona tēvu, ja, ka viņš arī pielūdza bālu, un eh, Gideons vēl mm, nodaļas sākumā pats visu to... Mm, eh, sasit, jā, <laughs> jā, jā. Un, bet uh, dzīves gaitā viņš pievēršas uh, tu, tomēr tam pašam. Abels, no, abels tā vēl krīt. Jā, un tā kā viņam vēl bija, mēs varam lasīt, ka 70 jā, bē, dēli jā, vai bērni, un tā tad katrai aptuveni tikpat bija sievas, jā, tad arī daudz bija, nebija laika pievērsties varbūt arī nu. dievam, jā, nu, ka... Tur bija tā, ka, nu... Un vēl ir jautājums, kā īsti, kur tas efots atradās, jo tajā pašā sestā nodaļā, nu, kad tomēr Gideons ir eh, pieņēmis šo dieva aicinājumu, tad Gideons tur uzcēla altāru tam kungam, un viņš to nosauca. Tas kungs ir mirs, un tāds tas ir vēl līdz šai dienai apiezeriešu ofrā. Turpat, kur efods, un paliek atklāts jautājums, vai šis efods bija uh, novietots, kur bija šis altāris vai kaut kur citu. Bet kā jau Anžela lasīja tālāk, Gideons bija turīgs vīrs un bija 70 dēlu, kas bija no viņa gurniem nākuši, jo viņam bija daudz sievu. Vai sievas bija 70, iespējams, ka tik daudz nebija, jo tajā laikā sievietēm bija daudz bērnu, nu, bet pietiek, ja jau ir kādas desmit 15 jau, ka tik tiešām Gideons tad ir ļoti aizņemts ar savām sievām. Nomirs pirmā vecumā un tika apglabāts savu tēvu Josa vietā abiezeriešu ofrā. Tā tad tiek apglabāts pie tēva. Un vēl bija blakus sievas, ja, kas Jā, bija Šehemā. Tur ir viena blakus sieva, kas ir Sihemā, Tā ir pilsētā, kas, kur, kura piederēja Efraima ciltī, ar kuru manases ciltī nebija sevišķi labas attiecības, un tā bija blakus sieva, dzemdēja viņam dēlu, viņš nosauca tu vārdā Abimeleks. Un nodaļas noslēgumā jau mēs lasām, ka Izraēļa bērni izveidojuši Balberītu sev par dievu, tulkojumā derības kungs. Un lasot veco derību, mēs tur atrodam tikai vienu derības kungu, kas ir pats Dievs. Bet šeit viņi ir, cīm redzot, izveidoja bālu, iespējams, ka arī pie tā paša efoda, tad jau uzradās arī kāds bāla tēls, un atkal kādajā poļu izdevumā teikts pārkāpa laulību, un izvēlējās sev šo bālu, par laulātu. Un šeit eh, mēs varam lasīt no Jeremija grāmatas, vai meitene aizmirs savas rotas un līgava savu jostu, vairs neizskaitīt dienas, kopš mana tauta aizmirsusi mani, saka kungs Dievs. Un novēršās no kunga un pielūdz bālus un dara visas lietas, kuras nepatīk dievam, jā, ka, kurš, kuras nav ar, saskaņā ar dieva likumu. Un tāpēc mēs. Jā, viņi nepiemin. Viņi, Izraēļa bērni nepiemin, nepieminēja to kungu, kas patiešām viņus bija izglābis no viņu apkārtējo ienaidnieku rokas. Viņi arī neapgājās labi ar, jau, ar Jeru bāla, tas ir Gideona namu, neievērojam to labo, ko viņš bija Izrēlam darījis. Tad vispirms viņi atmet dievu, aizmirst viņa darbus un aizmirst arī cilvēku, caur kuru dievs bija darbojies. Un nākamajā reizē jau mēs lasīsim devieto nodaļu, kur tas blakus sievas dēls ļoti veikli sevi ceļ par ķēniņu. Jo redzam, ka tautā tā ideja par to ķēniņu, ka viņiem viņu šausmīgi vajag, tomēr briest. Ka viņi um, zem kunga vadības tā kā negrib dzīvot, un redzēsim arī to, ka ārējie ienaidnieki vairs neuzbrūk, bet Dievs ļauj šīs atkrišanas sekas ciest, būtībā var teikt ar pilsoņu karu ka ir iekšējais šis ienaidnieks Abimeleka personā, kurš ap sevi sapulcēs dažādus e, neliešus un kādu laiku valdīs. Un tad skatīsimies, kā šis notikumi risinās tālāk. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.